Halieis lithon agreusantes. Halieis sageenen helcon. Bareias de autes uses, hecheiron cae o crunto, pollen einai nomisdontes ten agran. Hos de afelcusantes epi ten eiona, ton men ixuon oligus heuron lithon de kai alles hyles mesten ten sagenen u metrios e barusumon uto suton e pitoi sum foruntes hoson hoti kai ta enantia pro eile feisan heis de tis en autois geraios on eipen ala pauso o hetairoi charas gar hos eoiken ad elfe est he lupe. Cai hemas mas edei tos auta proescentas pantos pacenti cae luperon. Atar un cae hemas dei tu biu to eum metableton horontas me tois autois pragmasi aei epangallestai logis domenus hoti ec polles eudias ananque cae heimona genestai.